Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. November 30, 1950 Nabuo ang prelatura ng Batanes at Babuyan Islands. Ito ay sumasakop sa buong lalawigan ng Batanes at Babuyan Group of Islands na bahagi ng Cagayan. Inihiwalay ito sa Diocese of Tugigaraw ang mga Dominican ang unang namuno sa prelatura sa katauhan ni Monsignor Peregrine de la Fuente, OP. Tatlong Dominicano pa ang namuno sa prelatura hanggang sa pamunuan ito ni Bishop Camilo Gregorio noong 2003 at mapalitan ng pangalan na naging Prelatura ng Batanes. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.